Magnífic treball de camp, Anaïs. Clar que és magnífic, l'he fet jo. Ah, la paraula humilitat no està al teu vocabulari, oi? Lo qualo? Oh? El que m'imaginava, en fi. Ha arribat el moment de l'entrevista i avui, per contestar totes les nostres preguntes sobre invents que fan més còmode la nostra vida o que ens fan ser més mandrosos, tenim amb nosaltres l'inventor Francesc Sabaltot, inventor de Flaver i altres invents que ara comentarem. Bona tarda. Molt bones. Disculpin, potser m'equivoco, però el seu cognom em sona molt. És possible? Mm, bé, no t'equivoques en absolut, nena si no recordo malament, que no ho acostumo a fer, fa un parell de setmanes em vau convidar el meu germà a aquest programa. Ara ho sí. recordo, el senyor Eugenio... Aureli sap Aureli, el tot, sí, cert? Sí. Que va venir a explicar-nos la seva aventura a l'espai, no? Correcte. Vostè també ha viatjat en Omni per l'univers? I ara? Ni ell tampoc. No sé si vostè s'adonaria, però al meu germà li falta un llum. Bé, jo no ho volia dir, però Diu amb tota tranquil·litat. <laughs> Mon germà és un llunàtic. Bueno, però no hem vingut a discutir això ara. Si li sembla, prefereixo parlar de la seva professió, inventor, no? Efectivament. Quants anys porta dedicant-se a això? Mm, doncs, a veure, deixi'm que pensi. El, el meu primer invent vaig crear-lo el 1958, doncs així que porto 51 anys. I, I què era aquesta primera creació? El xupa-xup. Oh, ah. gran invent, eh, el xupa-xup. Pensava que l'havia creat Enric Bernat. En absolut. Jo vaig treballar per l'Enric Bernat, i com que aquest invent era força senzill i bàsic, doncs em va pagar una misèria, el cabron, dic, el, el, en Bernat, i es va fer d'or aquest caramel amb pau. Acostuma a passar-li que el mènit se l'emportin altres? Negatiu. D'ençà que econòmicament vaig fracassar amb el xup-xup, eh, preocupat de patentar tots els meus invents que he anat fent. Deixi'm repassar la llista d'invents creats per vostè que tinc aquí. A veure, uh mm, mhm. -huh. en primer lloc, veig que és el creador de les làmpades que s'encenen picant de mans així és, és l'invent que més beneficis m'ha portat, ja que el seu target, eh, o el seu públic objectiu, són persones amb un nivell econòmic força elevat, sap? Això vol dir que els rics són més mandrosos que la resta de mortals i els hi costa pagar la llum amb, amb un interruptor? No, no, no, no. La gent en general és molt mandrosa i el que ocorre és que només els rics es poden permetre posar aquesta tecnologia a les seves coses. Jo sempre m'he preguntat una cosa. Si la gent està fent, ja sabeu, sexe, eh? Oh, I es fan catxetes al cul, allò que fas paca, paca, no? Les làmpades reaccionen a aquest soroll? Sí, és el defecte que tenen. De fet, a l'habitació del Marilyn Manson, eh, que té incorporada aquesta tecnologia, a les nits sembla una discoteca. Com que li agrada el sadomasoquisme, però, nena. Però el més curiós de tot plegat és que després d'inventar les làmpades que s'encenen picant de mans, així, va inventar una mena de comandament a distància petit, portàtil, que imitava el soroll que fas quan piques de mans. Per què? La resposta és molt senzilla. Molts dels nostres clients adinerats es van queixar que per picar les mans se'ls hi posaven vermellós i els hi sortien callos. I ja saben que els famosos tenen les mans molt delicades. I com que mai les fan servir per treballar... Oh, bueno, oh. hi ha més d'un que, que conec que ha utilitzat les mans per haver d'ascendir, eh? <laughs> I fent coses als jefes, aquestes Què dius, coses. què dius? Va, calla, calla, que sí. aquest no és el tema. No. Senyor, sap el tot, què me'n diu de la forquilla, de la forquilla giratòria? Bé, doncs, eh, és perfecta per menjar els espaguetis. No, és Mira, avui n'he menjat jo, eh? Sí? Amb la forquilla giratòria o no? No, però jo prefereixo amb la cullera, saps? El sistema més tradicional. Oh, no, ets una trenena, ets una cutre. Perquè tu no ets mandrosa. Clar. Mm, home, sí, no ho sé. Jo soc de les actives al llit, eh? Ah, al llit. Oh, bueno, després et torno el telèfon, nena. Bueno, bueno, parlem de la forquilla, la forqui... Ah, sí, la forquilla és pels espaguetis, deia, nena. És un dels millors invents que he fet, tot i que no ha tingut gaire èxit, el regalaven allà amb el, amb el capravo, el, el gall d'indi aquell, el, com es diu allò? La gallina blanca. Això, la gallina blanca, els espaguetis. Però res més, saps? No els he venut ni una. I llavors, posteriorment, a més, vaig introduir eh, el mateix mecanisme de la forquilla en un cucurutxo de gelat, perquè així les persones no haguessin de llapar eh, amb la llengua i fent allà els moviments aquells tan eròtics que mm -hmm. dius, mhm. posa catxondo tothom. Mm -hmm. Un altre dels seus invents més recents és un llit que es fa sol. Correcte. Un altre invent adreçat a gent mandrosa, no? Incorrecte està adreçada a la gent minusvàlida. Però els vagos també la poden tenir. Sí, però és el nostre principal target. Els mandròfils directament no fan el llit, així que no creiem que es comprin aquesta màquina. Principalment també perquè es distribuirà a l'IKEA, allà als suecos, i cap mandrós anirà mai a un IKEA. Completament d'acord. Un mandrós mai es muntarà un armari de l'IKEA. Millor encarregar els mobles a un altre lloc on a més te'ls muntin i així et pots dedicar d'altres coses, ja eh, m'enteneu. A més, sabeu que... Um, sí, Sí. Senyor Francesc Paltot, un dels invents més divertits que ha fet és la llançadora de pilotes per gossos. Correcte. Aquest invent sí que és per gent que amb peresa o que no té ganes de jugar amb els seus animals de companyia. Ahà, vostè també ha inventat el Vibropower, aquell ah. és l'invent dels mandrossos per excel·lència, no? 10 minuts de vibració a sobre d'una màquina que equivalen a una hora d'exercici. Permetin precisar, si us plau. El Vibropower és una màquina per mandrossos preocupats per la seva imatge corporal, eh? O sigui, sí, sí, bueno, eh, però eh, mandrossos, eh, pri mandrossos primer de tot, eh? Sí. I parlant d'aparells que vibren, vibren, el senyor Sapaltot també va inventar el millor envell que ha creat l'existència humana, no? I és els vibradors. Sí, ja he vist que tens un allà al bolso, nena. <laughs> És Gràcies. és maco, eh? Sí, és, és, des, és dels meus, és dels meus. Eh, doncs sí, eh, fixi's que crec que els vibradors són per gent, sobretot dones, no, òbviament, que, que és, a part de ser... No malandro... tan òbvia, eh? Bé, aviam, eh, jo ho vaig fer per dones. Doncs, que, ara no sé què deia. Què dèiem? Que era per dones no sé què. Ah, sí, que són dones mandroses i, i que no compren els Vibropowers. És I que per... em va costar de ficar el nom. I per què creu que és qüestió de mandra utilitzar un vibrador? No, a no veure, ho entenc. A veure, eh, les dones uh, uh, no cal que facin tot el procés per mantenir les relacions sexuals amb una obra, amb quin, un home. Quin procés? A veure, el, el, per començar la preparació física de les dones. Què? Jo no faig exercici, eh? Quan surto a buscar homes? Sí, sí. A veure, jo no em referia a fer exercici, nena, sinó a la depilació, a la dutxa, a l'elaboració del pentinat, al maquillatge... A més, el fet d'escollir la roba, vestir-se i posar-se estacons. Home, vist així, jo he comprat la màquina aquesta que, que ara, la que tria la roba. Espero que sàpiga conjuntar, eh? Sí. Ah, a més també eh, evita el moment de caça de l'home. De, de casa? Sí. És com jo anomeno el moment en què ve la fèmina, ve el mascle, busquen un, en algú eh, a qui lligar-se, i llavors ja se sap, se selecciona la presa, s'apropa, intentes llegar... Ah, i... entenc, entenc. I també, per últim, eh, els vibradors estalvien el moment del coit, que eh, tots sabem que a vegades és decepcionant, no? No cal que juri, no cal que juri. La veritat és que sí que t'estalvia feina un vibrador. A més, ara els fan també de tamanys força petits, per la qual cosa es poden portar a la bossa. Ah, com l'Anaïs. No, ella portava el gran, ja ho he vist, però no passa res. Ja <laughs> cadascú... Però mi cap igual el bolso, eh? Per això els porto grossos, els sí, bolsos. segur que el bolso i l'altre lloc. <coughs> Vull dir... <coughs> perdó, perdó. Uh, dic que, que es, els fem petits també perquè així es poden portar a la bossa i al moment que un té la necessitat allà al bus on sigui, eh, te'l pots posar. Ja sap que hi ha gent molt madrosa sí, però no crec que tant com el vàter que va crear. Pot explicar a la nostra audiència en què consisteix el seu perfeccionament? Eh, positiu. El mecanisme per vàters que vaig crear consisteix en incorporar a la instal·lació un segon dipòsit d'aigua que, en lloc de tenir com a objectiu arrossegar les deposicions cap als baixants i les clavegueres, també té la, fu la funció de netejar l'anus de la persona que al moment està excretant. Dit d'una manera més clara, un vàter que et tira un raig d'aigua al cul per no haver-te de netejar amb paper. Correcte però és eficaç al 100% dels casos? És a dir, no poden quedar restes d'excrement a l'anus? Mm, això jo ho vaig pensar, vaig dir, hosti, és cert. I tots sabem que no sempre les restes són iguals, hi ha de més dures, més toves, saps? I per solucionar-ho vam afegir dues opcions de potència pel reig de l'aigua. Eh, la potència normal, que és per quan les edificacions són menys nombroses, o quan es dur... Com que quan va dur? Vull dir que quan els excrements són més resistents. Ah, ja m'havia imaginat el que no era. En fi, continuï, senyor Sapolto. <laughs> Bé, oi, aquesta noi. Bé, el que deia és que la potència normal és quan, quan les defecacions són més nombroses o tenen més resistència, que llavors taquen menys. I la segona opció de potència, que és més forta que l'anterior, és pels casos en què tens problemes del sistema digestiu i la vocació és de femta, és de consistència fluida i sovint líquida. Vaja, que tens diarrea. Sigues més fina, si us plau, que el senyor tot ho intenta dir d'una manera suau. Però és que no tothom sap el que vol dir femta. I tant que ho sap tothom. No tothom. Fixa't, Marc, què vol dir femta? Ah, veus? Ell no ho sap. Merda, Marc, vol dir merda. Vale, vale, però que aquests temes tan escatològics s'han de tractar amb finura, que si no els oients es poden sentir incòmodes. Va, home, va, que estem al segle XXI i tots som prou grandets ja, eh? Senyor, el sap el tot. Té algun nou invent al cap per la gent mandrosa? Positiu. Encara no puc dir res del que es tracta, ja que s'ha de mantenir secret, però Potser un altre dia puc venir a explicar-li. Però té relació amb el sexe? Eh, negatiu. Per què? Té alguna cosa pensada? Mm. Què tal una màquina per no haver de fingir orgasmes? Pot resultar. Estudiaré la teva proposta. Si vols venir a ajudar-me... Gràcies, perquè estic tan cansada de fingir. <laughs> Senyor Tot, gràcies per perdre una mica el temps amb nosaltres i explicar-nos els invents que vostè mateixa ha fabricat. No sé si adreçat a la gent mandrosa o amb la finalitat de fer la gent en general més mandrosa del que ja és. Eh, de res. Espero que quan tingui un nou aparell del mercat vingui a donar la primícia aquí, eh? I tant. Ja podeu convidar. Gràcies de nou. I ara fem una segona pausa musical molt petita i que diu de The Lost Fingers i de la seva versió de la cançó Billie Jean. She was more like a beauty queen from movie scene. I said, no, oh, mama, do you mean I am the one? Oh, that's over in my Jesus, I am the one who runs over and round. She told me her name's Billie Jean. She caused a scene. Then every head turns with eyes. She dreams of being the one. always told me, be careful what you do. Eh? Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love, be careful what you do. Cause life becomes true. Oh wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid's not my son says I am the one But the it's is not my son Forty days and for forty nights she lumps on her side But who can stand when she's in men's Her schemes, and plans Call them dance on Friday in the room, baby. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She thought my baby would dance a tweet. Then she looked at me. Then shot a fault, for my baby cries His I were like mine. Cause dance on fuck in the room, baby people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. She came and stood right by me, then smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh, wow, Mary Jean is not my lover. She just a girl who claims that I am the one. But look at my son one, but the kid isn't my son. Now people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause a lot comes true. Wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But again, is not my son. Jesus, I am the one. But again, it's not my son.